Закон України про правовий режим воєнного стану відомості Верховної Ради ВВР за 2015 рік номер 28 сторінка 250 в лапках і змінами внесеними згідно із законами номер 766 дріб 8 від 10 листопада 2015 року. Вісник Верховної Ради 2015 рік, номер 52, сторінка 482. Номер 1420, дріб 8 від 16 червня 2016 року. Вісник Верховної Ради за 2016 рік, номер 31, сторінка 546. номер 28 дріб 8 від 18 січня 2018 року. Вісник Верховної Ради 2018 рік, номер 10, сторінка 54, номер 2396, дріб 8 від 5 квітня 2018 року. Цей закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його ведення та скасування правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Стаття перша Визначення воєнного стану. Перше, воєнний стан це особливий справий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу небезпеки державній незалежності України і територіальної цілісності. Та передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командуванню військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень необхідних для відвернення загрози вісічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України і територіальної цілісності, а також тимчасово зумовлена загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Стаття 2. Правова основа введення воєнного стану. Перше. Правова основою введення воєнного стану в стану є Конституція України. Це закон та указ президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих і її місцевостях, затверджений Верховною Радою України. Стаття 3. Військове командування. Перше військовим командуванням, якому згідно з цим законом надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану. Є Генеральний штаб Збройних сил України, об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України, командування видів Збройних сил України, командування сил спеціального. Спеціальних операцій Збройних сил України, командування десантно-штурмових військ Збройних сил України, управління окрем оперативних командувань командування з'єднань та військових частин Збройних сил України. В лапках абзац другої частини першої статті з редакції закону номер 1420 8 від 16 червня 2016 року із змінами внесеними згідно із законом номер 2396 8 від 5 квітня 2018 року. Органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Стаття 4 військової адміністрації на територіях та на яких введено воєнний стан для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням, запровадження та здійснення заходів правого режиму воєнного стану оборони. Цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громаді громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи військової адміністрації. Друге рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Третє. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи деяких, декількох населених пунктах, селах, селищах, містах, в яких сільські селищні міські ради та або їхні виконавчі органи не з покладених на них Конституцією та законами України повноважень у тому числі внаслідок фактичного саморосового розпуску, або самоусунення від виконання своїх повноважень. Або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом в лапках абзац першої частини 3 статті 4 і змінами, внесеним згідно із законом номер 2268 дроб 8 від 18 січня 2018 року. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних сил України або відповідно обласної державної адміністрації, структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів затверджує начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації. Четверте, у районі області військової адміністрації утворюється у разі не скликань сесії відповідно районної обласної ради у встановленні законом України про місцеве самоврядування в Україні строки або припинення їх повноважень згідно із законом або для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони. Громадського порядку і безпеки у разі прийняття рішення про утворення районних обласних військових адміністрацій, їх стату набувають відповідно районні обласні державні адміністрації, а голови районних обласних державних адміністрацій набувають статусу статусу начальників відповідних військових адміністрацій в лапках частина 4 статті 4 із змінами, внесеними згідно із законом номер 2268 8 від 18 січня 2018 року. П'яте. Військова адміністрація населених пунктів формується з військовослужбовців, військових формувань, утворених відповідно до законів України осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту або які відряджаються до них у встановленому, встановленому законодавством порядку для виконання завдань і інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням та на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту, без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали з Генеральним штабом Збройних сил України трудовий договір. У разі набуття районного, обласного, державного адміністраці... адміністрацію статусу відповідно районної обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених е, відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів служби цивільного захисту, які відраджаються до них у відстановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки і залишення на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення із списків особового складу, перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів. Які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районі обласній військовій адміністрації затверджується президентом України за поданням начальника Генерального штабу головнокомандуюча Збройних сил України. Шосте фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Виконання інших функцій за рахунок коштів державного бюджету України. Сьоме спрямування координацією та контролю за діяльністю обласних військових адміністрацій з питань <coughs> забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки. Здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних сил України, а з інших питань Кабінет міністрів України у межах своїх повноважень, спрямування, координацію та контроль за діяльністю районних військових адміністрацій з питань. Забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних сил України, обласні військові адміністрації у разі їх утворення, а з інших питань. Кабінет міністрів України, обласні державні адміністрації у межах своїх повноважень, загальне керівництво, діяльність військових адміністрацій населених пунктів, здійснюють керівники відповідних районних держ, державних адміністрацій або начальники районних військових адміністрацій у разі їх утворення. Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники. Шосте військової адміністрації населених пунктів, а також районних обласні військові адміністрації утворені у зв'язку з нескликанням сесії відповідно районної обласної ради у встановлений законом України про місцеве самоврядування в Україні строки здійснюють свої повноваження до дня першого. Засідання першої сесії відповідної ради обраної після скасування воєнного стану у разі створення районних обласних військових адміністрацій для здійснення. керівництва у сфері забезпечення оборони громадського порядку і безпеки такі адміністрації здійснюють свої повноваження до скасування воєнного стану. Дев'яте у зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів повноваження військово-цивільних адміністрацій для населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень у разі утворення районних обласних військових адміністрацій у день набрання чинності актом президента України про їх утвердження. Припиняються повноваження відповідних районах обласних військово-цивільних адміністрацій. Стаття 4 доповнена частиною 9 згідно із законом номер 2268 дріб 8 від 18 січня 2018 року. Стаття 5 порядок введення воєнного стану. Перше пропозиція щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях на розгляд президента України подає Рада національної безпеки і оборони України. Друге у разі прийняття рішення щодо надання воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Президент України видає указ про ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідним зберек закону. Третє указ президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб. Четверте, у разі оголошення указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та регламентом Верховної Ради України. П'яте у разі оголошення указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, е, негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховного Ради України та здійснення їхніх повноважень. Шосте указ президента України проведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у затвердженні Верховної Ради України офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу президента України та набирання чинності одночасно з набранням чинності таким таким законом. Стаття 6. Указ проведення Указ президента України про введення воєнного стану. Перше. В указі президента України про введення воєнного стану зазначується перший підпункт. Обґрунтування необхідності введення воєнного стану. Друге межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться. Третє завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Четверте завдання суб'єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення державної системи цивільного захисту і функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в е, особливий період. П'яте вичерпаний перелик конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасове обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Шосте інші питання про що випливають із цього закону. Закон 7, стаття 7. Припинення та скасування воєнного стану. Перший воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено. Друге, до закінчення строку, на який було введено в воєнний стан та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державності України і територіальної цілісності. Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через засоби масової дезінформації. Стаття 8 заходу правового режиму у воєнному стану. Перше в Україні або в окремих її місцевостях, де воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями в лапках у разі їх утворення можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади ради міністрів міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану. Перший підпункт. Встановлювати посилену охорону важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їхньої роботи, перелік об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом міністрів України. Друге запроваджувати трудову повинність для працездатних залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Які виникли в період дії воєнного стану та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робот, що виконуються для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення. І не потребують, як правильно правила спеціальної професійної підготовки під, під, осіб за працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт на час. Виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи в лапках посада. Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їхнього соціального захисту з урахуванням вимог закону визначається Кабінетом міністрів України. Пункт третій. Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, також умов праці відповідно до законодавства про працю. Четверте, примусово відчуж... Відчуж... відчужувати майно, що перебуває у приватній власності або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств державних господарських об'єднань для потреб держави за, в умовах правового режиму воєнного стану в уста, установленому законом порядку та віддавати про це відповідні документи встановлених зразків зразка. П'яте запроваджувати комендантську годину в лапках заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також встановлювати спеціальний режим світломаскування. Шосте. Встановлювати особи, особи, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Сьоме перевіряти документи осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу, валіз та вантажівків, службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених у Конституції України. Восьме. Забороняти проведення мирних зборів, митінгів, походів і демонстрацій інших масових заходів. Дев'яте. Порушувати у порядку. Визначеними Конституції та законами України питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного зладу насильницьким шляхом. Порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконно захоплення державної влади, пропаганду війни і насильства на розпалювання міжетнічної, расово релігійної і ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. 10. Пункт 10. Встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на яких діє воєнний стан. 11. Регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеве радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ, населення, забороняти роботу приймально передавальних радіостанцій, особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі. 12. У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності окремих громадян. Телекомуніка... Телекомунікаційне обладнання, телевізійну відео і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку. 13. Забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними бевараджами та речовинами, виробленими на спиртовій основі. 14. Встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сільнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом міністра України. 15. Вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові радіоактивні речовини і матеріали, сільнодіючі, хімічні та отруйні речовини. 16. Забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міністерстві оборони України, Служби безпеки України. Та служби зовнішньої розвідки України змінювати місце проживання в лапках місце перебування без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи служби зовнішньої розвідки України, обмежувати проходження альтернативної невійськової служби. 17. Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування керуванням військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. 19. Проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення. Згідно з переліком, з переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України, 20 запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами лікарськими засобами і виробами медичного призначення. 21. Усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за незалежне виконання ними визначених цим законом обов'язків та призначати зазначених підприємств, установ і організацій. 22. Вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці. 23. Інтернувати примусово оселятих громадян і громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України. 24. Здійснювати обов'язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах. Е, тимчасове тримання підозрюваних обвинувачених осіб, щодо до яких застосовано запобіжний заход тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах, етапування засуджених осіб, які відбу, відбу, відбувають такі покарання, як як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув'язнення з установ виконання покарань, розташованих у місцевостях найближчих, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості. Друге, у місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації у разі їх утворення. Третє. Запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану провадиться відповідно до затвердження Кабінетом міністрів України типового плану запровадження та забезпечення в заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях. Стаття 9 здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. Перше в умовах воєнного стану президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі в межах повноважень та в спосіб, визначених визначені у Конституції України. Конституціями та законами України, Другий Кабінет міністрів України і інші органи державної влади, військове командування. Військової адміністрації Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України цим та іншими законами України. Друга Кабінет міністрів України. Інші органи державної влади, військове командування, військової адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим органи місцевого самоврядування самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим цим та іншими законами України. 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану. Перше у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також суддів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють е, оперативну розшукову діяльність. Е, досудове розслідування та органів, е, підрозділи яких здійснюють е, контррозвідувальну діяльність. Стаття 11. Діяльність президента України в умовах воєнного стану. Перше президент України в умовах воєнного стану. Пункт перший. Здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану. Друга приймає та за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення збройних сил України і інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Третє здійснює стратегічне керівництво або збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних сил України. Четверте визначає порядок проходження військової служби. Пункт другий у разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Третє повноваження президента України, передбачені Конституцією України в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені. Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану. Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях працює в сесійному режимі. Друге, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану і повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраного після скасування воєнного стану. Третє повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України в умовах воєнного стану, не можуть бути обмежені. Стаття 13. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, тимчасово не застосовуються. Стаття 14. повноваження Генерального штабу збройних сил України. Перше Генеральний штаб збройних сил України. Пункт перший бере участь у підготовці проєкту типового типу, плану запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях. Друге організовує підготовку та здійснює керівництво Збройними силами України, з'єднання з'єднаннями, частинами та органами інших військових формувань і правоохоронних органів під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану. Третє організує діяльність військових адміністрацій, командувань відів Збройних сил України, управлінь оперативних командувань, командувань військових з'єднань та частин Збройних сил України на території, на якій введено воєнний стан. Четверте розробляє та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правових правового режиму воєнного стану. Стаття 15. Повноваження військових адміністрацій. перша військова адміністрація у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України про оборону України, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цим законом та іншими нормативно-правовими актами. Повноваження військових адміністрацій здійснюється ними в порядку визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей, встановлених цим законом. <clears throat> Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Третє забезпечення ефективного використання природних трудових і фінансових ресурсів. Третє залучення на договорних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сил, селищ, міст, координації цієї роботи на відповідній території. Четверте, розміщення на договірних засадах замовлень на виробництва продукції, виконання робіт в лапках послуг, необхідних для територіальної громади, на підприємствах в установах та організаціях. П'яте складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання відповідного бюджету Шосте встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до податкового комплексу України, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято. Сьоме прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято. Сьоме прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів. Якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято. Восьме встановлення в порядку і межах визначених законодавством тарифи, тарифів на побутові комунальні крім тарифів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, транспорт і е, та інші послуги. Дев'яте залучення на договірних засадах коштів підприємств установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на відповідній території та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо роди Довколишнього природного середовища. Десяте управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективною експлуатацією необхідного рівня та якості послуг населенню. 11. Встановлення для підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних. Територіальних громад розміру частки прибутку яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. 12. Здійснення управління Байдом, яке перебуває у комунальній власності, відповідно відчув шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік. 13. Надання допомоги власникам квартир в лапках будинків в їх відбудові у разі пошкодження в результаті проведення бомбових дій, терористичних актів, диверсій, організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціального призначення житлових будинків, а також шляхів місцевого самозначення, виконання або делегування на конкурсній основі. Генеральні будівельні організації, підрядні організації, функції замовника, на будівництво реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, комунальної власності. 14 надання відповідно до закону міста містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок. 15. Управління навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, які належать територіальним громадам або передані підлітковими закладами за місцем проживання, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 16. Забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю підпітної води. 17. Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів, ритуальних послуг у зв'язку із похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством. 18. Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну військову службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних силах України, організації навчальних переговорів вірочних та спеціальних військових зборів, забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій, незалежної від форми власності, також населення наказу піскора про проголошення мобілізації, 19. бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства, 20 організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних із мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом. 21. вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних із наданням військових частинам, установам, навчальним закладам Збройних сил України, службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, а також комунально-побутових послуг, здійснення контролю за їх використанням наданими послуг. 22 сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та організаціями, що перебувають у комунальній власності замовленої продукції послуг електроресурсів. 23 здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України. 24. Сприяння Держдержавній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні. 25. становлення посилення охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення. 26. вирішення відповідно до закону відносин, крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік. 27. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу. На спеціальне використання природних ресурсів, місцеве значення строком не більше одного року, а також про скасування такого дозволу. 28. Створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання без, безоплатної первинної правової допомоги, призначення і збільшення керівників цих установ. Залучених в установленому законопорядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги. 29. Сприяння діяльності суду, органів прокуратури, юстиції, служби безпеки, органів Національної поліції, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України. Пункт 29 частини 2 статті 15 із звідами внесеними згідно із законом номер 766 8 від 10 листопада 2015 року. 30 за слухування інформації прокурора та керівників, керівників органів національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території. Пункт 30 частини 2 статті 15 зі змінами, внесеними згідно із законом номер 766 дріб 8 від 10 листопада 2015 року. 31. Скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Конституції, законам України і іншим актам законодавства, рішення відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень. 32. Встановлення відповідно до законодавства правил з питань забезпечення в населеному пункті чистоти і порядку торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. 33. Прийняття у межах визначених законом рішень з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізотіями. 34. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної, територіальної організації, населення. У випадках, передбачених законом. 35. Створення відповідно до законодавства комунальних аварійно-рятувальних служб, вирішення питань про чисельність працівників таких служб, витрати на їх утримання, розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб. 36. забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. 37. Вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення, та захоронення трупів тварин. 38. Організація місцевих ринків. 39. Встановлення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. 40. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством. 41. Забезпечення отримання в належному стані кладовищ інших місць поховання та цвінтарів та їх охорони. 42. Залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку. Військова адміністрація населених пунктів здійснюють делеговані повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законами України. Третє. Районні обласні військові адміністрації здійснюють на відповідній території поряд із повноваженнями місцевих державних адміністрацій повноваження із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, а районні обласні військові адміністрації утворені у зв'язку з скликанням сесії відповідно районної обласної ради у встановленні законом України про місцеве самоврядування в Україні строки також здійснюють повноваження із перше складання та затвердження відповідно районних обласних бюджетів, внесення змін до них затвердження звітів про їх виконання, розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді, вигляді дотацій, субвенцій, відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення. Друге здійснення управління, управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних обласних рад лапках, крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації таких об'єктів, призначення і звільнення їх керівників. Третє вирішення відповідне до закону питань регулювання земельних відносин, крім вирішення питань відчуження з кримінальної власності земельних ділянок. Четверте вирішення згідно із законом питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного обласного значення, а також про скасування такого дозволу. П'яте встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони для джерел водопостачання, обмеження обмеження або заборони. Використання підприємствами питної води у промислових целях. Шосте прийняття у межах визначених законом рішень з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, застосування атомової зброї, боротьби із стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями. Сьоме встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення. Восьме прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання законові актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів. Дев'яте заслуховування заслуховування заслу Ховування інформації прокурорів та керівників органів національної поліції про стан законності боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результатами діяльності на відповідній території в лапках. Пункт 9 частини 3 статті 15 із змінами внесеними згідно із законом номер 766 8 від 10 е, листопада 2015 року. 10. Встановлення у порядку та межах визначених законодавством тарифів на житлово-комунальні послуги. Четверте. Четвертий пункт. Начальник військової адміністрації. Перше забезпечено відповідні території додержання Конституції і законів України, виконання актів президента України та відповідних органів виконавчої влади. Друге організовує роботу відповідної військової адміністрації та здійснює керівництво її діяльністю несе персональну відповідальність за виконання військової адміністрації покладених на неї повноважень. Третє. Призначає до посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших працівників відповідної військової адміністрації. Четверте є розпорядником бюджетних коштів. П'яте представляє відповідну військову адміністрацію та територіальну громаду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності громадянами. Шосте звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтерес територіальної громади. Сьоме укладає від імені територіальної громади відповідно від військової адміністрації договора згідно із законодавством. Восьме видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень які мають таку ж юридичну силу, що рішення відповідної ради рад. Накази, видані в межах повноважень місцевих рад, мають бути оприлюднені, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом. Дев'яте веде особистий прийом громадян та забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та громадських об'єднань. Стаття 16. залучення військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Перше за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому порядку указом президента України, утворені відповідно до законів України військове формування залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності. Стаття 17 сприйняття діяльності військового командування та військових адміністрацій. Перше орган державної влади України, Верховна Рада в Автономної Республіки Крим. Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, громадські об'єднання, а також громадяни громадяни зобов'язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території. Стаття 18 взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану. Перше порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану захисту безпеки громадян та інтересів держави, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів або їх з'єднань військових частин, установ та організацій визначається. Верховним головнокомандуючим Збройних сил України, стаття 19 гарантії законності в умовах воєнного стану, перше в умовах воєнного стану забороняється зміна Конституції України, зміна Конституції Автономної Республіки Крим, проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків, масових зібрань та акцій. Друга Верховна Рада України не пізніше ніж у 90 денний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан, приймає. Рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих виборів, стаття 20, правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану. Перше правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції України та з цього закону, друга в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободоличної людини і громадянина, передбачені частиною 2 статті 64 Конституції України. Третє у процес трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здорової особи тощо, на час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим закон договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце посада. Стаття 21. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану. Перше. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час дії воєнного стану, визначається. Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб. Перше введення воєнного стану, де не може бути підставою для застосування тортур жорстокого чи принижуючого людську гідність проводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна ще збереглося, що збереглося. Перше примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не було здійснено попереднє повне відшкодування вартості такого майна, тягне за собою наступне повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом. Друге, якщо майно, що було примусово відчужено у юридичних і фізичних осіб після скасування правового режиму воєнного стану, збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати в судовому порядку повернення такого майна на умовах, визначених законом. Третє, колишній власник майна примусово відчуженого у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо. Стаття 24. Інформування Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та іноземних держав. Перше, Україна відповідно до міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй держав, які беруть участь у цьому пакті, що про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань Третє про зміни межі відхилень від зобов'язань за міжнародним пактом про громадянські та політичні права або строкою дії обмежень прав і свобод та причин прийняття такого рішення. Україна повідомляє генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй у порядку, визначеному частинами першої та другої цієї статті. Стаття 25. Відповідальність за порушенням правового режиму воєнного стану. Особи, особи винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану притягаються до відповідальності згідно із законом. Стаття 26. Правосуддя в умовах воєнного стану правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. Третє, у разі неможливості здійснювати правосуддя е, судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються е, в цих е, судах або в установленому законом порядку. Змін, Змінено місце знаходження суд, судів. Четверте, створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Стаття 27. Контроль за діяльністю військового командування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України. Стаття 28. Прикінцеве положення. Перше, цей закон набирає чинність та наступного за днем його опублікування. Нормативно-правові акти прийняття до набрання чинності цим законом діють у частині, що не супереч тому закону. Друге, визнати таким, що втратив чинність закон України про правовий режим воєнного стану. відомості Верховної Ради України за 2000, за, за 2000 рік номер 28, сторінка 224, за 2003 рік номер 27, сторінка 209, за 2009 рік номер 19, ст- сторінка 258, за 2010 рік номер 12, сторінка 119, за 2013 рік номер 15, сторінка 99, номер 21, стаття 208, номер 41, сторінка 550, за 2015 рік, номер 16, сторінка 110. 2. Дріб 1. У разі введення воєнного стану в окремих місцевостях у зв'язку із забороною і збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та в Луганських областях. Перше у день набрання чинності актом президента України про утворення військової адміністрації припиняється згідно із цим законом повноваження обласної ради і виконавчого апарату посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах у разі утворення відповідної обласної військової адміністрації, районної ради і виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах. У разі утворення відповідної районної військової адміністрації, сільських селищах, міських районах, у містах у разі їх е, створення рад і їх виконавчих е, органів, сільських селищах, місцевих голів і інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах місцевого самоврядування, старост у разі утворення військової адміністрації відповідно, відповідного населеного пункту населених пунктів. Друге, районні обласні військові адміністрації здійснюють на відповідній території разом із е, повноваженнями місцевих державних адміністрацій, повноваження і запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також здійснюють повноваження передбачений пунктом 1, частини 10 3 статті 15 цього закону. Третє. Військової адміністрації населених пунктів, районні, обласні військові адміністрації здійснюють свої повноваження до дня першого засідання першої сесії відповідної ради, обраної після скасування воєнного стану. Четверте спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій з питання забезпечення оборони громадського порядку і безпеки здійснення заходів правового режиму, воєнного стану, здійснення об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України. при загальному керівництві Генерального штабу Збройних сил України, а з інших питань Кабінет міністрів України у межах своїх повноважень. Е, спрямування координації, координацію та контроль за діяльністю районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони громадського порядку і безпеки здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснюють обласні військові адміністрації, а з інших питань Кабінет міністрів України, обласні державні адміністрації у межах своїх повноважень. П'ята Генеральний штаб Збройних сил України здійснює повноваження, передбачені пунктами першим, третім і четвертим статті 14 цього закону. Також з організації підготовки та здійснення загального керівництва Збройними силами України з'єднаннями. Частинами та органами інших утворених е, відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану. Шосте командувач командувач об'єднаних сил здійснює безпосереднє керівництво силами і засобами Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань безпосередньо залучається до здійснення заходів із забезпечення національної оборони і оборони від свісічі і стримування стримування оборон збройної агресії Російської Федерації та правового режиму воєнного стану через відповідні органи військового управління. Статтю 28 доповнено пунктом 2.1 згідно із законом номер 2268 8 від 18 е, січня 2018 року. Третє Кабінету міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим законом. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України. Законопроект про внесення змін до закону України про передачу примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану у зв'язку з прийняттям цього закону. Прийняти нормативні правові акти необхідні для реалізації цього закону та привести своє рішення у відповідність із цим законом, забезпечити проведення міністерствами і іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативне нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Президент України Петро Порошенко, місто Київ 12 травня 2015 року номер 389 дріб 8. Щось.